Шлюбний контракт має обов'язкову нотаріальну форму. Шлюбний контракт може визнаватися судом недійсним, якщо він суперечить вище вказаному порядку, укладений після реєстрації шлюбу, а також погіршує становище будь-якого з подружжя. Але якщо він є дійсним, то при розірванні шлюбу та визнанні його недійсним всі спори вирішуються на підставі законодавством з урахуванням умов контракту. Глава 26. Порядок і умови укладання шлюбу. Шлюбно сімейне законодавство передбачає умови і порядок укладання шлюбу. Шлюб укладається в державних органах запису актів громадянського стану в умовах урочистості, якщо на це є згода осіб, які одружуються. Реєстрація шлюбу є офіційним підтвердженням часу виникнення взаємних прав і обов'язків подружжя. Для укладання шлюбу необхідно подати заяву в орган ЗАГСу. Умовами укладання шлюбу є взаємна згода осіб, які одружуються, і досягнення ними шлюбного віку. Шлюбний вік встановлюється у 18 років для чоловіків і 17 для жінок, будь-якого межового віку для вступу у шлюб повнолітніх осіб законодавство не передбачає. Проте, безумовно, Головною умовою вступу у шлюб є взаємна згода осіб, які одружуються, тому що шлюби укладені без наміру створити сім'ю законодавством визначаються фіктивними. Окрім умов укладення шлюбу, законодавством формулюються і перешкоди для його укладення. Так, Укладення шлюби не допускається між особами, з яких хоча б одна перебуває вже в іншому шлюбі. Між родичами по прямій висхідній і несхідній лінії. Між повнорідними і неповнорідними братами і сестрами, між усиновителями і усиновленими між особами, з яких хоч одна визнана судом недієздатною внаслідок душевної хвороби або недоумства. Окрім цього, особи, які одружуються, мають бути взаємно обізнані про стан здоров'я один одного. Глава 27. Розірвання шлюбу у більшості випадків шлюб припиняється внаслідок смерті або оголошення у судовому порядку померлим одного з подружжя. Проте під час життя шлюб може бути розірваним шляхом розлучення за заявою одного з подружжя або спільною їх заявою. Розірвання шлюбу проводиться у судовому порядку. У ряді випадків, передбачених діючим шлюбно-сімейним законодавством, допускається розірвання шлюбу в органах ЗАГСу. А саме, це стає можливим при взаємній згоді на розірвання шлюбу подружжя, яке не має повнолітніх дітей. Окрім того, в органах ЗАГСу Провадиться також розірвання шлюбу з особами, що визнані у встановленому законом порядку безвісно відсутніми, недієздатними внаслідок душевної хвороби або недоумства, а також засудженими за вчинення злочину до позбавлення волі на строк не менш трьох років. Якщо між подружжям, що розлучається в органах ЗАГСу, виникає спір про майно, про дітей або про стягнення аліментів на користь того з подружжя, який є недієздатним, розірвання шлюбу провадиться через суд. Кожен із подружжя, хто змінив прізвище під час вступу в шлюб. Після розірвання шлюбу має право користуватися цим прізвищем або змінити його на те.